Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiopolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy 2 eh, de diciembre, martes 2 de diciembre, domingo, si nos vais a escuchar en remisión, vamos a tener un programa especial porque no vamos a leer noticias de la semana que podéis encontrar a partir de esta tarde en el boletín de movilización social en saharasevilla.blogspot.com, sino que vamos a escuchar eh, dos entrevistas revistas, Una a los dos artistas eh, americanos estadounidenses que estuvieron eh, en el Sahara Occidental ocupado la semana pasada y fueron expulsados del ayun. Como os comenté el martes pasado, leyendo su carta, la carta que enviaron desde Marruecos una vez eh, eh, entrados en territorio marroquí expulsados de la eh, vamos a escuchar su testimonio de esta mañana fresco fresco, por esto que nos hemos retrasado porque tuvimos que hacer esta entrevista en la sede de la asociación porque no podían desplazarse hasta aquí. Y después de su testimonio, de, de las palabras de Yeshi Parks, y Tennessee Watson, escucharemos eh, una parte de otra entrevista a una joven saharaui, chica saharaui que reside aquí en España desde hace muchos años, que es muy amiga nuestra porque es eh, una súper pasionaria, eh, súper involucrada y comprometida con su causa, la causa de todo su pueblo, el pueblo saharaui, Aisha Brahim. Pero antes que nada, como siempre, voy a dar la bienvenida primero a Samuel, que mucho que no te veía. Hola Samuel, muy contenta de volver a verte y también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiopolis en www.radiopolis.org. Mónica en el micrófono os da la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Salam سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيادي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيادي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم مرحبا عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك الراي الراي الراي يجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy Sahara Jorra Sahara Libre, programa especial con testimonio, con entrevistas y vamos entrando con ah, las palabras de Yeshi Parks y Tennessee Watson, artistas estadounidenses que fueron expulsados el pasado 22 de noviembre de la Sahara ocupado. Tennessee Watson. And um, we recently participated in Arctic Fariti in the camps, the refugee camps for Sahrawi in Algeria. And we decided after participating that we wanted to go and see um, the conditions of Moroccan uh, occupied Western Sahara. Um, so we started it got a trip together to go through Morocco by bus and train to go to Laayoune. Um, that was last week. Y um, Voy, voy traduciendo mientras tanto las palabras de, de Jesse para las personas que no, hablan inglés. Pues ha presentado, se llama Jesse Parks y mm, participó en esta última e-, edición de Artifariti, los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Y después de este viaje eh, decidieron... Um, ir a visitar los territorios ocupados del uh, Sahara Occidental. Eso fue ah, hasta la semana pasada. Fueron a ah, la Yun y ahora seguimos. Made arrangements to talk to um, uh, some activists there, uh, just to meet them and just talk, uh, have lunch, and. Um, we talked, had a delicious lunch, and within an hour of coming back to our hotel, we were approached by some Secret Service police, and then within 20 minutes, we were kicked out of the Western Sahara. Um, and- y bueno, durante su estancia en el Ayun habían, habían intentado quedar con, ah, algunos activistas, pudieron, ah, pudieron verse con ah, algunos activistas saharauis y mm, almorzar juntos y a la vuelta al hotel, después de una hora, de, de estar con ellos, de almorzar con, ah, con activistas saharauis, regresaron al hotel y fueron ah, acercados por ah, policía secreta marroquí y en alrededor de 20 minutos pues fueron arrojados prácticamente fuera del hotel y, fuera y expulsados del Sahara Occidental. they followed us basically from that point until we left the country uh, a week later and 1,200 kilometers uh, throughout the country um, in hostels, on trains, by car, by taxi, by foot. Um, they followed us completely um, for only meeting, uh, having lunch with people. That's all we did. We didn't Y bueno, pues fueron ah, metidos en un taxi eh, rumbo al norte, o sea, fuera del Sahara Occidental, hacia Marruecos, y fueron seguidos durante todo su recorrido en Marruecos, que duró mm, prácticamente unos 1.200 kilómetros, seguidos constantemente eh, por policía secreta o oficialmente em, vestido en uniforme, pues fueron, fueron seguidos eh, en taxi, en autobús, hasta andando, caminando, eh, en tren y durante todo su recorrido eh, para, para, salir de Sahara Occidental y luego también en, su, en, los días um, a seguir en su estancia en Marruecos antes de regresar a España. Y esto simplemente por haber almorzado con uh, saharaui, solamente por eso, por haber almorzado junto a saharaui. Out of the ordinary, we sat down, had lunch, had tea in somebody's living room. Um, yeah, uh, it, um, well, for me, it really sort of shows the, the need for a human rights component, at the very least, in Moroccan occupied Western Sahara. Um, that's the first step um, to any sort, be, before any sort of referendum or anything like that happens, um, there needs to be a Y bueno, estaba recordando entonces eso, que, solamente por haber tomado té y por haber almorzado con saharaui fueron expulsados del territorio. Y eso es lo que le ha llamado la atención sobre la necesidad prioritaria de que haya una, uh, aunque mínima, componente de uh, derechos humanos, de vigilancia de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Antes de que se hable de referéndum, antes de que se hable de independencia, tiene que haber una supervisión y una vigilancia eh, de los uh, derechos humanos en el Sáhara Occidental, en ese territorio. because the UN currently doesn't seem to be actually protecting or overseeing any sort of um, structural or fundamental elements of the Sahrawis' life. Uh, they're they're sort of only only with the Moroccan authorities, and they're they're not. It doesn't appear that they're concerned with Y bueno, porque lo que han lo que han visto, lo que han notado es que mm, parece que no hay ningún tipo de aunque haya una estructura eh, de, mm, de, Naciones Unidas ahí, pero no hay ningún tipo de, mm, de preocupación por parte de Naciones Unidas de proteger los derechos humanos, de proteger a los civiles eh, saharauis. Tan solamente la, autoridad marroquí, que está completamente despreocupada, absolutamente no interesada en que esto, esta supervisión pueda ocurrir. counterintuitive to what the UN is supposed to be enforcing uh, globally. So. Y, y, esa es una condición y una situación muy uh, y extremadamente crítica. Entonces, eso debería de ser el, el primer paso a hacer. Y el hecho de que no se haya hecho aún por parte de Naciones Unidas es, mm, hace intuir el, eh, el trabajo que, tiene que hacer Naciones Unidas y que aún no ha hecho. going to, y ahora estoy preguntando yo a Tennessee qué, piensa hacer ella cuando regresará a Estados Unidos y cuando ya esté ahí, cuál es la prioridad para ella. dentro de su entorno qué es la, la, la, la primera cosa que, que piensa que, que querrá I think for me, as an artist, this experience has raised a lot of questions about the current policies that um, the United States has, what the U.S.'s approach to human rights in Morocco and in the occupied Western Sahara is. Um, I don't have a clear answer on what the attitude of the State Department is and what the U.S. government is. So going back, really wanting to clarify that. And then as the United States has a lot of power within the United Nations, what recommendations is the United States making to the United Nations? And I really Y bueno, como, como artista, como artista lo, lo, primero que piensa hacer, como artista también con, con función política, Mm, pues lo, primero que piensa hacer es em, interesarse y aclarar dentro de sí cuál es la política de Estados Unidos hacia Marruecos, hacia los campamentos, hacia el Sáhara, y mm, cuál es la actitud del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno, eh, porque aún no lo tiene claro, absolutamente. Y también, dado el peso que tiene Estados Unidos en Naciones Unidas, cuál cuál deben de ser las recomendaciones de, de su país, uh, Naciones Unidas, en, uh, en este asunto. They want to sort of understand what information they supposedly have and definitely contribute my experience to the understanding of what the human rights situation is in the occupied Western Sahara. Um, but I think you know, for me, going back, I'm going back with a lot of questions, and there's a lot of things that I want to clarify, and to whatever extent my experience um, helps people in the United States to grasp how dire the human rights situation is, uh, I want to offer that. Not as a focus on, you know, like I don't feel like I suffered that much going there and being kicked out. Like ultimately, it wasn't that bad. But what it does indicate to me is that the situation for people. Bueno, pues mm, lo que piensa ella también es, eh, dado sus eh, sus conocidos, sus, eh, su, la, información que, tenía ella antes y la que tiene ahora a, raíz de su experiencia, pues quiere, por supuesto, compartirla y contribuir em, a que se conozca la situación del, de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, cómo viven eh, en el Sáhara Occidental. Vuelve a Estados Unidos ella con, con muchas preguntas y quisiera, por supuesto, supuesto, pues ayudar, echar una mano y, hablar de su experiencia, no, no tanto en en, el hecho de que haya sufrido, porque en realidad ella no, no ha sufrido en su carne la, expulsión, en, su, um, en sí como, como, tragedia, como, como drama, sino lo que es en realidad la situación para los civiles, la población civil saharaui. abominable, terrible. I mean, if you can't even be an activist and have lunch with somebody who's visiting from another country, if people's ability to connect and relate, if it's that restricted, if activists are that isolated, that to me is an indicator of pretty serious condition. I mean, I've traveled porque en realidad el hecho de que hayan expulsado a ella no, no ha sido eso, que, no ha sido un trauma en sí para ella, sino eh, es un indicador de que mm, si, si, si pueden tener ah, las autoridades marroquíes el, ah, el derecho de hacer con ellas, con ciudadanos extranjeros, lo que quieren, pues más todavía es crítica la situación para la población civil saharaui, que vive eso constantemente. all over the world and met with activists. Um, I've never experienced anything like what I experienced there. Um, of having police enter in and force me to leave. Um, so just, uh, yeah, I'm concerned and, and I want to go home and talk to talk to people affiliated with the UN and the US government and find out more about what they think is happening and uh, try and influence them to more deeply investigate human rights there. Like, Y em, porque ella, ella viajó durante muchos años, bueno, siempre ha viajado a lo largo de todo el mundo y y se ha reunido con activistas de, de, muchos lugares del mundo, de muchos países del mundo, pero nunca le había ocurrido esto, esto que eh, le ocurrió en eh, los territorios ocupados del Sahara Occidental, que la policía pues los echara eh, físicamente y de forma tan, tan violenta fuera del país. Y entonces lo que piensa hacer, por supuesto, es mm, buscar más información, mucha más información, e intentar también eh, ser una influencia positiva a, la causa, la difusión de, esta problemática y de la condición en la que, la que vive el pueblo saharaui. Uh, your experience in, in the camps mm. during Artifariti mm. mm. How was your involvement there and what, what did you do there? What your project was about? Y ahora le estoy preguntando cómo ha sido su experiencia en, durante Artifariti en los campamentos, cómo se involucraron uh, en los encuentros y, cuál fue su, su proyecto. Um. Well, we were slowly working on a sort of a documentary piece gathering stories. Now, you know, we, have been talking to Sahrawis here in Sevilla, but we also talked to mostly the family that we stayed with in the camps during our T4D, trying to understand what it's like to be a refugee, exiled from your homeland, um, sort of gathering images and um, sounds from daily life and understanding what it's like to live in resistance. So we worked on that, and then we also did this light graffiti project at night where we invited people to um, write words or draw images that of of hope and solidarity and of resistance. So we worked on that. Um, but for me, going to the camps was incredible uh, opportunity to learn, and it feels like only the beginning of a bigger process of being connected to this to this issue. Um, and I felt really welcomed and really free to explore the issue and talk to whoever I wanted to, and um, yeah, it's really incredible and just really rich conversations about how complicated this issue is and kind of working through a lot of different Um, yeah, Tennessee, estaba comentando cómo fue su experiencia en los campamentos que, y ha dicho que mm, ha empezado a hacer eh, el proyecto, empezó los campamentos eh, eh, con, entrevistas a, familias, a personas, porque tienen, tienen ideado hacer un documental, un documental sobre la vida de, de saharauis. y entonces hicieron, hicieron entrevistas a, la población refugiada y, y, a la vez también pues estuvieron pintando murales, graffiti en los campamentos, con eh, escribiendo palabras, eh, mm, palabras eh, y también recopilando imágenes de resistencia. Esto junto con la población saharaui. Mm, para ella ha sido una oportunidad increíble de mm, de entrar, de involucrar, involucrarse a la, a la, causa saharaui, a este asunto, a este tema, eh, y se sintió siempre absolutamente libre de, de preguntar cualquier cuestión, eh, absolutamente libre de, de, tratar cualquier tema junto con la población saharaui, no sintió ningún tipo de, de rechazo o de, mm, o de cierre por parte, por parte suyo, más bien todo, todo lo contrario. what recommendations is the United States making to the United Nations, and I really want to sort of understand what information they supposedly have and definitely contribute my experience to the understanding of what the human rights situation is in the occupied Western Sahara. Um, but I think, you know, for me, going back, I'm going back with a lot of questions, and there's a lot of things that I want to clarify, and to whatever extent my experience um, helps people in the United States to grasp how dire the human rights situation is. Uh, I want to offer that, not as a focus on, you know, like I don't feel like I suffered that much going there and being kicked out. Like ultimately, it wasn't Y entonces, bueno, piensa, piensa otra vez que cuando vuelva a los campamentos, pues, eh, perdón, que vuelva a los, eh, a los Estados Unidos, pues, que, esté preguntando, que esté informándose y que, pueda ella misma, a través de, de, su, de su experiencia, pues eh, ayudar al pueblo saharaui a que este asunto se, se conozca porque sobre todo la cuestión más em, que más les impactó a ambos fue la preocupación hacia los, los saharauis, porque para ellos no fue tan traumático como cuanto puede podía ser y, es para la población saharaui esta violación de, de, sus derechos. Y ahora vamos a, seguir con ah, más música aquí en Sahara Jorra Sahara Libre y luego vamos a escuchar el comienzo de la entrevista a Aisha Brahim, que estaba también esta mañana en nuestra asociación, como podéis verlo también por el Facebook, si habéis entrando en nuestro perfil, Sahara Sevilla APSS. Em, y esta entrevista a Aisha es, uno, es una parte del documental que están, em, están eh, produciendo y están grabando Yeshi en Tennessee, pero antes música saharaui aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Aquí volvemos a Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos estado escuchando el eh, testimonio de Yeshi Parks y Tennessee Watson, que estuvieron esta mañana en nuestra sede, Virgen de la Antigua número 4, en Los Remedios, hablando de, su experiencia en, uh, en Artifariti, los campamentos y también en ah, los territorios ocupados, su expulsión desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, ah, que también fue. Mm, fue difundida gracias a una carta que nos mandaron y que nosotros publicamos en, eh, nuestro blog y también por todos nuestros canales y nuestras eh, vías y redes. Y ahora vamos a escuchar el comienzo de eh, la entrevista a Isha Brahim, que es una joven saharaui que, vive aquí en, Sevilla, la provincia de Sevilla. Y esta entrevista es parte del documental que están, que están grabando Yeshi Tennessee. Así que ahora vamos a dar la voz a Aisha. Gracias por hacer la entrevista con nosotros. Y para empezar, ah, ¿puedes presentarte? ¿Cómo te llamas y dónde vives? ¿Quién eres? Un poquito de... ¿Aquí o allí? <laughs> ¿Vivir aquí o allí? Los dos. Ah. Un poquito de nombre y un poquito de la historia y empezando allí. Pues, hola, soy Aisha tengo 27 años, soy saharaui del campamento de refugiados y vivo aquí en Sevilla, en un barrio de Montequinto. Llevo 18 años con una familia de acogida y estoy estudiando educación social. <laughs> ¿Y cuántos años tenías cuando viniste a España? Vine con nueve años con el programa de vacaciones en paz de la Asociación Amistad del pueblo saharaui de Sevilla. Y llevo todos estos años con la misma familia. ¡Wow! ¿Y por qué ah, decidiste venir a...? Venir más que nada por el tema de salud, porque allí los campamentos de refugiados pues, no, digamos que no teníamos buena vida, porque allí antiguamente las personas con discapacidad estaban un poquito apartadas de la sociedad, como que no, no se las tenía un poquito en cuenta. Y aparte por las circunstancias, por las arenas, que yo mm, allí no fui nada porque me arrastraba, no iba al colegio, no. entonces más que nada por temas de salud. Si quieres hacerte oír. Eh, más que nada porque la familia esta que tengo ahora tuvo primero a uno de, mis hermanos y les habló de mí, quisieron conocerme, fueron allí, arreglaron los papeles para que venir y por eso vine aquí. ¿Y tienes la, oportunidad de regresar allá a, ver tu familia o qué, cómo es mantener contacto con amigos y familia allá en los campamentos? yo tengo, tengo papel, ¿no? Papel. No tengo nacionalidad española todavía, <laughs> porque no me han pero sí que tengo pasaporte y permiso de residencia y puedo viajar ahí a los campamentos. Mantengo contacto vía teléfono, carta, paquete que le envío y visita que hago cuando puedo a los campamentos. Así es como mantenemos contacto. ¿Y cómo es para mantener tu cultura mientras estás en España? ¿Todavía sientes saharaui? Eh, eh, sí, es que es una, una mezcla de, de dos países que no te sientes ni de uno ni mucho de otro, estás como ahí entre dos mundos. Sí, sí que me siento saharaui, pero también me siento algo española, <laughs> por decirlo, porque todas las costumbres y y eso pues lo hacemos de aquí, porque como me he criado aquí, pues soy, sí, prácticamente españolizada, digámoslo así. Pero nunca he olvidado de dónde vengo, ni, ni que tengo ahí familias, ni mucho menos, y yo conozco mi cultura, solo que yo me siento más identificada con eso, porque llevo 18 años aquí, entonces, pero sí que Soy entre dos, <laughs> y digo que soy de los dos. ¿Quieres pasar? No, no, no, no. no. Y, y como para estar entre los dos, eh, ¿puedes explicar un poquito más de, esa experiencia? De, ¿Te cuesta estar entre los dos o es algo bueno o cómo veas la situación? Hombre, a veces cuesta porque mm, quieres estar en, los dos, pero no puedes estar entre los dos y a la vez también es bueno porque, hombre, mm, no solo tengo mi cultura, mm, las costumbres de allí, sino que tengo otras también que me aportan algo bueno a mi vida personal. Entonces tengo de los dos y, yo creo que eso me hace crecer como persona, teniendo dos culturas juntas. Y lo llevo bastante bien, la verdad. A veces, ¿sabes? Hay encima de que quiero estar allí, pero también cuando estoy ahí quiero estar aquí. <laughs> class. Listen to me Y bueno, vamos a seguir escuchando la voz de Aisha también la semana que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Así que nos despedimos este martes. Muchísimas gracias por habernos escuchado también de domingo si nos escucha esa remisión. Y a partir de esta tarde podréis volver a escuchar el podcast de Sahara Jorra, Sahara Libre en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com. Mónica se despide. Muchísimas gracias Samuel. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta el martes que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre.